Ah, cik daudz darāmā! Laiks tik ātri skrien, un garīgums paliek malā. Neuztraucies! Sēdi mašīnā, makšķerē, skrieni vai būvē māju. Mēs pievienosim garīgumu garšvielu katrai tavai sestdienas aktivitātei. Raidījums Sprediķis sestdienas vakarēšanai. Vakarē kopā ar Radio Marija Latvija. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Svētais Lūkas. Tani laika Jēzus sacīja saviem mācekļiem: bija kāds bagāts cilvēks, kuram bija pārvaldnieks. Tas tika apsūdzēts viņa priekšā, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Viņš to pasauca un tam sacīja: Ko es dzirdu par tevi? Dod norēķinu par tavu pārvaldīšanu, jo tu vairs nevarēsi būt pārvaldnieks. Pārvaldnieks pats sevi sacīja: Ko lai es iesāku, jo mans kungs atņem no manis pārvaldīšanu? Raktes nespēju ubagot man ir kauns, es zinu, ko darīšu, lai tad, kad būšu atcelts no pārvaldīšanas, ļaudis mani uzņemtu savās mājās. Un tā viņš pasaucis pa vienam sava kunga parādniekus, jautāja pirmajam, cik tu esi manam kungam parādā. Tas atbildēja simts mucu eļļas. Un viņš tam sacīja: ņem savu parādzīmi un tūlīt apsēdies raksti 50. Tad citam viņš sacīja: bet tu cik esi parādā. Tas atbildēja simts mēru kviešu. Viņš tam sacīja: Ņem savu parādzīmi un raksti 80. Kungs uzslavēja nekrietnu pārvaldnieku, ka viņš bija gudri darījis, jo šīs pasaules bērni attiecībās ar sev līdzīgiem ir atjautīgāki par gaismas bērniem. autarkie, bieži vien sevišķi pēdējā laikā. Baznīcai var citreiz pārmet to, ka baznīca neprot runāt ar cilvēks, cilvēkiem, ka runā pārāk tā, tāda sarežģīta valodā, kaut kādus jēdzienus izmanto un vispār to, to evaņģēliju nespēja padarīt aktuālu, ziniet, tādu no, nu, noņemtu no debesīm to evaņģēliju un padarītu to klātesošo. Šodien Kungs Jēzus mums ar šo tādu neparastu līdzību, līdzību par nekrietnu pārvaldnieku. Viņš dara tieši to, ka viņš ņem piemēru, kas cilvēkiem visos laikos ir ļoti labi saprotams un to aktualizē par tādu garīgu dzīvi, kā tādu piemēru. Tā tad ir kāds bagāts cilvēks, viņam ir pārvaldnieks, un izrādās, ka šis pārvaldnieks eh, ņem mantumu bez atļaujas. Nu, vecs labais stāsts. Un tad to, šis bagāts kungs to uzzināja, un tad viņš viņu grib atlaist. Un, um, lai viņš sakārto visas lietas, un tad, kad sakārtos, tad viņš viņu atlaidīs. Un šis cilvēks, šis pārvaldnieks, apzināmies, ka tad, kad beigsies šie laiki, tad eh, tur viņu neviens negaida. Un tad viņš domāja, ka viņam vajag sagatavot tādu, tādu vidi, kur viņu uzņems pēc tam. Proti, cilvēks domā, kā dzīvot pēc tam, ne, par nākotni. Un tāpēc viņš dara šīs viltības, ka tur parāds ir viens, bet patiesībā viņš izmantojot savu varu, izdara visu tādu ka tas pārāds kļūst mazāks. Kāds varētu pateikt, paklausies, kungs, Jēzus, ko šeit runā par melošanu, taču, bet tas ir tas stāsts, ka mēs citreiz nepamanām to domu, tāpēc, ka kungs Jēzus runā par, par to, lai mēs parūpējamies par savu nākotni, lai mēs parūpējamies par savu nākotni. Protams, garīgas dzīves perspektīvā tas iet, iet runa par mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzus šeit runā, lai izmantotu tādu ļoti mums visiem zināmu cilvēcisku piemēru. Kungs Jēzus runā par to, lai mēs investējam mūžīgajā dzīvē. Proti, lai mēs visu darām šeit tā, lai tur eh, mūs sagaidītu. Eh, lai tur mūs sagaidītu. Kā mēs varam investēt, tas ir tas jautājums. Nu, protams, visvienkāršākas tādas parastās lietas, tas ir labi darbi, ko mēs varam darīt. Bet, protams, ir vērts eh, nu, varbūt kaut kā sīkāk par to domāt, ko nozīmē labie darbi. Ne? Tas labums citreiz ir relatīvs. Kas ir labs darbs? Ne? Citreiz man tas ir labi, kādam tas nav labi. Kāds varētu pateikt, ka nu, droši vien grēksūdze tā ir investēšana nākotnē, mūžībā. Protams, sakramenti, svētā misija tā ir investēšana mūžībā. Bet, iet runa šeit par savas sirds satriektību, tā ir vislielākā investēšana nākotnē. Piedot tam, kuram tu esi nodarījis pāri. Nē, piedot tam, kas tev ir nodarījis pāri. Tā ir tā investēšana. Vai arī kamēr mēs esam vēl ceļā, izlīgt ar kādu jo tas ļoti oš pēc tādas no nu, liekulības un ļoti oš pēc tādas ļoti bīstamas prakses. Ja es visu cenšos kārtot tikai privāti attiecībās ar Dievu. Nezinu, es esmu izdarījis kaut ko ļaunu savam brālim, bet nu, es esmu pārāk iedomīgs, lai viņam palūgtu atdošanu, un tāpēc es to pataisnu ar dievu risinu. Kungs, piedod man, ka es biju tik ļauns pret, pret manu brāli. Pagā, bet varbūt sirds satriektība tas ir tieši palūgt tam cilvēkam to. Ne? Un tikai pēc tam iet un risināt visu to ar Dievu. Nāk prātā tā līdzība, ko Kungs Jēzus teica ka, ja tu atminies pie altāra, ja tu nes dievam dāvanas un atminies tepat pie altāra, ka tev ir kaut kas pret savu brāli, atstāj tu savu to dāvanu. Ej, sākumā visu atrisini ar viņu, un tad nāc, upurē to dāvanu, kas tev ir. Tā ir tā investēšana, kungs par to runā. Nevis koncentrēties to tā primitīvi un, un redzēt, ka te kungs runā par melošanu, bet kungs Jēzus centās ar tādu visiem labi zināmu tādu liecību un līdzību parādīt, par ko īsti ir runa. Ne? Lai mēs investējam, lai mēs investējam mūžīgajā dzīvē. Vai es to daru? Raidījums Sprediķis sestdienas vakarēšanai. Katru nedēļas sestdienu piecos vakarā. Vakarē kopā ar Radio Marija Latvija.